मूसा आल जो पंहिंजी क़ौम यानी बनी साहिल सां वास्तो पियो आहे हाणे खणी आयो आहे हुनखे दरिया टिपाए ॿिए पासे जीअं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु पंहिंजे क़ौम हिजत करे मदीने में पहुता तीअं हिन जो हाणे मतिलबु त पेरल इहा स्टोरी आहे हज़रत मूसा आलाम जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जी स्टोरी सां गुदा मखे में रहणु गुलाम मिस्र मंझि पंहिंजो मुसाल इस्लाम जो रहणु ऐं फ्रहन सां होॾा गुफ़्तगु करणु ऐं उहो हिनजो न मञणु ऐं हिन पासे क़ुरेशन जो सां गुफ़्तगु करणु रसूल पाक सलाहु जी ऐं उन्हनि जो न मञणु ऐं हाणे मदीने मुनवर में रसूल सलाम जो वञणु हज़रत ईसा हज़रत मूसा अल जो हुन में बयाबान डेज़र्ट में जेको आहे सनाह जो इन इनेम पहुचणु हाणे इहे ॻाल्हियूं पर हाणे अलहमिल्ला मोहम्मद पाक सलाह जी उमत जेका असां क़बूल कई ऐं उन ते हली जेको हुननि जो हुकुम थियो जेको रसूल पाक सलाज़म जो ऐं मूसा अल जी क़ौम जेका हुनखे वेठे पंहिंजो सतायो वेठे तकलीफ़ुनि वेठे ॾिसो बि कयो ॾिस नाफ़रमानियूं कयूं पोइ हिननि फर्म नाफ़रमानि जो हाणे ज़िक्र हले पियो त पाण पहिरीं हेतियूं असां निमतूं कयूं हुन मथां कढियोसीं हुनखे फ्रोन जे ग़ुलामी मुंहिंजा ॿाहिरि आंदासूं पोइ हुन चयो त असांखे बुत बनाए ॾिए पोइ वरी खणी विया सतरि पंहिंजो माण्हुनि खे हज़रत मुसा अल वञी हुते पहुचायईं पंहिंजे सूर सीना ते वरी उन्हनि खे ज़िंदा अला तला कयो वरी छॾियईं वरी वापसि आया हाणे वरी च असांखे पाणी खपे पाणी तव्हां जहिड़ा लॻा पिया आहिनि पोइ हुन तां वरी हिनखे पाणी जा ॿारहं चश्मा कढी ॾिना भई ॿारहं क़बीला अलॻि अलॻि पंहिंजो पंहिंजो क़बीलो सभु को पीए सभु ठहनि कोन पाण मज़ो इंसान बि ठहे कोन थो पाण बि कोन था ठहूं पंहिंजे सिंध जा माण्हू हिक ॿिए ते हिकिड़े पाड़े में रहंदा हिकिड़े ई मां माण्हू हिकिड़े ई ज़ाति वारा पर हिक ॿिए सां विड़ो विड़ो डांगार ते पयूं ॿियो हिकिड़ो इंसानु ज़ाती आहे पंहिंजी कमज़ोरी आहे पर ॿारहं हालत मूसा आल इस्लाम पंहिंजे वसां पे कोशिशि कई अलाह ताला हुनखे पे मदद कई पर नाफ़रमानी जी हुननि पासे हद करे छॾी हाणे चयो कताइ न होम असां तस्बातनि होम मां हुनखे ॿारहंनि कबीलनि में विरिहायासीं ठीकु आहे हर हर हिकु पंहिंजो पंहिंजो ॿारहं कबीला चाहे तेरहं कबीला चोॾहं थी कबीला जेतिरा बि थिया पोइ हज़रत यूसफ आल जा ॿ कबीला थिया पोइ वरी पंहिंजो ॿियो हिकिड़ो कबीलो जेको घटाए छॾियऊं पोइ वरी ॿारहं थिया अहिड़े नमूने सां <clears throat> ॿारहं कबीला ऐं उन्हनि खे हर कंहिं पाणी पंहिंजो पंहिंजो पर ठीकु आहे हिते पथर खे धक खयोंस मूंसाले सां तर सां ॿारहं चश्मा पुठिया मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते सभु को पंहिंजे पंहिंजे उन उनतां पाणी भरे पाणी जो जहिड़ो ख़तमु भला हाणे न पर अॻिते ॿियूं घणा ई जहिड़ा <clears throat> फन बचत मिन हुसन आशरत आहे न कल अलम कुल उनासिन मशरब सभु कंहिंखे ख़बर हुई त हिते असां असां हितां पाणी पीअंदासीं हितां असीं पाणी पीअंदासीं हिते फलाणा पाणी पीअंदा हितां फलाणा पाणी पीअंदा सभु कंहिं ॿारहं ई पुटु जेके आहिनि हुननि जा कबीला अहिड़े नमूने सां याकूब असांजा ॿारहं पुटु वज़लनाम हुन ते छा कईसूं ककरनि जी वंज़लनाल मन वसलवा इहो ॻाल्हि पढ़ीसूं मन ई सलाहनि खे नई ऐं अलाह ताला चयो खुलू मिन त इहे बात मां रज़नाकुम व मां ज़लमून आहे अला किन कानो अनफसम यज़लमून वहम उस्कुनू हाज़िल करियत चयोसि हिन करीअ वुलबूमीन हा हैष्यत माण्हू जेकी वण सुखाओ पहिरीं चयूं मन हौसला असांखे कोन पर हाणे असांखे बसर खपे थूम खपे पंहिंजो करेला खपनि फलाण खपनि पंहिंजो इहो वरी सूरत बकर में इहो किसो आहे हाणे चयूं ठीकु आहे हिन करीअ में वञी रहो हिन ॻोठ में वञी रहो ऐं जेकी वणेव थो उते खाओ भला दालियूं खाओ जेको वणे सुखाओ बसर खाओ थूम खाओ जेको वणे सुखाओ हैसि शइ तुम जेको वणेव सो खाओ कूलू पर हाणे दावर दराज़ में दाख़िलु थियो त तव्हांजो दिला ज़रूरी आहे त कूलू हितन या अला तूं असांखे माफ़ु कर बख़्श कर असांखे बद खुलूल बाबा जॾहिं दाख़िलु थियो मस्जिद में मतिलबु त इबादत जी जॻह ते सजदो कंदे दाख़िलु थियो सजदो करियो मतिलबु इबादत करियो अलाह जी नफ़िर जी ख़तायात ख़ातुमुम त जीअं अलाह ताला तव्हां जूं बख़्श ख़ताऊं जेके आहे से बख़्श करे सन सनज़ीद उल मोहसनीन अला ताला वधाए ॾींदो पंहिंजो चङनि कमनि करण वारनि खे बदल लज़ीन ज़लमू मेन पोइ जेको चयाऊं पंहिंजो हितुनि तक्फर लुम खता आया कुम त उनखे बदिलाए छॾियऊं चयूं वरी पंहिंजो अहिड़ो थिए अहिड़ो ॿिया के लफ़्ज़ ईअं कंदा आहिनि मतिलबु त जेके पाण खे चालाक माण्हू सम्झंदा आहिनि उहे ईअं लफ़्ज़नि खे लफ़ाज़ी खे उबतो करे सुबतो करे हीअं करे हूअं करे पोइ चवंदो बसि उबता लफ़्ज़ वरी ॿिया लफ़्ज़ जीअं रसूल पाक सलाह खे चवंदो पंहिंजो चऊं त पंहिंजो छा असांजा रेॾा ही मतिलबु सां राईना भोला तर मना कयो त राई न चओ उन न चओ मतिलबु त अहिड़ा अहिड़ी क़िस्म जूं हुई असलाम अलेकुम त वरी रसूल पाक सलाह खे चवंदो चवंदुसि अलेकुम मौत ते थो थिए माना अहिड़ा क़िस्म जा बदफ़ज़ीलता माण्हू जेके मतिलबु उबता सुबता वारी लफ़्ज़ ठाहे उहो वरी हणनि हिते हाणे उहो हिननि खे वरी ॻिच विच पए थी उहा ॻाल्हि अलाह ताला को बुरो कोन्हे को ॿुधे कोन थो सभु सभु कुझु ॾिसे थो ॾिसे थो पोइ वरी पादर हणेनि थो वरी पनिशमेंट करनि थो अज़ाब ॾियनि थो पोइ वरी वरी सम्झनि कोन्ह था चए अलाह ताला फरमायो बदल लज़ीन कौलन ग़ैर लज़ी कीलम जेको हुननि खे चयो वियो आहे हुनजे बदिरां ॿियो विझी छॾियां हुनमें लफ़्ज़ु उहो करे कनि फारसल न अलम रिजनस मां पोइ असां अज़ाब मोकिलियोसीं रिज मोकिलियोसीं आसमान वञा हुन ते हिकिड़ो मतिलबु त अहिड़ी का आफ़त मोकिलीसीं जीअं टॉर्नेडो थिए या जेको बि मतिलबु त घणा अज़ाब आहिनि हवाऊं थियूं अचनि छा जकर था थियनि कहिड़ा था थियनि कहिड़ी रिज सां असां बीमा माख़ान यज़ इन करे जो ज़ुल्म कयूं इन करे कोन हो बसि को अलाह ताला खे बसि मज़ो थो अचे को अज़ाबु ॾियणु मज़ पर जे हर बेफ़ाइदो वेठो माण्हुनि खे अज़ाब करे न पोइ जॾहिं हुननि जी हद खां लंघे वेंदा पोइ अलाह ताला जो अज़ाब थो अचे त हीअ जेके बि धरती ते अज़ाब अचनि था पोइ असां मतिलबु त असांजे पंहिंजनि क़ौमुनि ते बि अचनि था ज़लज़ला हीअ हू सभई अचनि था पर पोइ अलाह ताला जो डमर थिए थो कहिड़े नमूने सां हुन करे पोइ थियनि था इहा करियत लती कानत हाणे हिते वञी किथे अहिड़े हंधि वञी रहिया जिते ॿाहिरि मतिलबु त को दरिया हो या समुंड हो या छा हो उते पंहिंजो मच्छी मच्छी पकड़ंदी आहे हाणे हिते हिननि खे ख़बर थी पए भई सब्त सब्त जो ॾींहुं चओ असांखे सब्त हिकिड़ो आराम जो ॾींहुं खपे जे आरामु ॾींहुं ठीकु आहे तव्हांखे ॾियूं था आराम जो ॾींहुं पर हाणे उन ॾींहं ते तव्हां आरामु कजो मच्छी वच्छी न पकड़िजो हाणे वरी जॾहिं मच्छी वरी उहा अचे वरी उन ॾींहं जे ॾींहंनि खे आरामु हुजे त जिजी थी वञे हलियो पोइ हाणे उन में मतिलबु त हाणे सप्त जे ॾींहं में जिब जेको हुकुम पाण ई घुरियाऊं वरी पोइ पाण ई खेनि वरी पंहिंजो उन में मज़ो कोन आयो त वरी उन ते ज़ुल्म कयूं मतिलबु ग़लति ॻाल्हि कयूं त पोइ उन ते वरी सज़ा मिली खे हाणे उनजी ॻाल्हि अचे थी वस अलम अनिल ख़रीत लथी पुछ तूं हे पैगम्बर सलाह हिननि माण्हुनि खां यानी यूदीन खां पुछु जेके मदीने में रहिया पिया आहिनि वसालम अनिल ख़रीयत लथी कानत हाज़र ॿार जेके बारम्ज किनारे ते हुआ यादूनफ सबत पोइ जेको ज्याती कयाऊं कनि पिया पंहिंजे सबद जे मामले में सबु छंछरु जो ॾींहुं थींदो आहे हिननि जो उहे मोकल कंदा आहिनि या छा इज़ता पोइ मच्छियूं जेके आहिनि उन्हनि जूं उहे आयूं थियूं हुननि वटि वोम सप्तिम शुरोम ला यस भितू न ला चा थी मच्छियूं वेही छा ला कयूं पोइ चयूं ॿियनि ॾींहंनि ते घणो अची हुनखे ख़बर पइजी वई त हीअ मच्छियूं पासाईंदा इन करे छंछर जे ॾींहुं खोड़ अचनि हुते पर ॿियनि ॾींहंनि ते वरी अचनि कोन पियूं ॾींहुं छंछर ते फिरंदे ऐं जे ॾींहुं छंछर न हुजनि त कोन पियूं अचनि ईअं लिखियो पियो आहे तर्जुमो सां ई कयो आहे योम स सबतीम सुर आहिनि वयोम अला यश बि तून अल अलाह तहती अचनि ई कोन पियूं अॻे कदा लिखियो चई थिए थियो बि ईअं थिए पोइ हाणे हुनखे अलाह ताला इशारो करे छॾियो भई मां हाणे अॼु तव्हांखे मोकिल आहे वारो कयो घुमो फिरो मौज करियो पर सुभाणे न अचिजो पकड़ींदा तव्हांखे नबलू होम बीमा खानो सुकून अलाह ताला जो फरमाए थो त असां हुनजो इम्तिहान वरितो इन करे जो फस कयो आहे फ़स सुकून यफ़ सुकून बेफ़रमानी कंदो आहे फ़ासक बेफ़रमान आहे वरी ॿी ॻाल्हि हुन जो डिटेल हिते न आहे उहो तौरात्म ज आहे डिटेल ऐं ॿियनि हंधनि ते बि भई हाणे जेको मच्छियुनि जी ॻाल्हि आहे की ख़तमु आहे हाणे वरी ॿी ॻाल्हि त छो हिननि खे नसीहत थो करे भई जेके मञनि कोन्ह था उन्हनि नसीहत न कर हाणे इहो हिते हिकिड़ो दलील आहे त हर खे नसीहत करिणी आहे जेके मञे तंहिंखे बि करिणी आहे जेको न मञे तंहिंखे करिणी आहे इन करे जो आहे हुजत आहे अलाह ताला जी तरफ़ां मता सुभाणे क़यामत ॾींहुं चवंदा असांखे कंहिं नसीहत कई कोन <laughs> मुंहिंजो यार आहे हुन दोस्त पंहिंजो इराकी त हुनजो पुटु थो हुनखे चए चए तो मूंखे दावत छो कोन ॾिनी इस्लाम जी अड़ी बेड़ा मुंहिंजे घर में पैदा थिए मूंखे ॾिठी न निकिती मूं तोखे पढ़ाइण जी कोशिशि कई घणी हाणे वॾो थियो आहे हाणे चए थो मूंखे जॾहिं न दोस्त मूंखे दावत छो कोन ॾिनई हाणे दावत तोखे ऐं कहिड़ी वेई ॾियां मां तूं निमाज़ो थो पढ़ा निमाज़ तोखे पढ़ायां थो तूं नथो पढ़ी हाणे तोखे ऐं दावत वेही इस्लाम जी ॾियां को माना छा आहे कोई क्रिशचनिटी आहे अॻे नगड़ा छा चवंदा आहिनि पंहिंजो उहो को नमूनो तोखे दावत ॾियां हली आहे दावत अथई तोखे इस्लाम जी लात अल रसीम हीअ चवंदा त काल उमथ मिनम उन्हनि मा के माण्हू हुआ जेके चवणु लॻा जमायतुनि चवणु लॻी क़ौमनि लिला मोहलिक हुओ मुहज़िब हुउमि उन्हनि छा नथो वाइज़ करी जंहिंखे अलाह ताला मुक़ररु करे छॾियो आहे त हुन ते हलाकु कंदो हुननि खे या हुननि खे अज़ाबु पहुचाईंदो अज़ाबनि शदीदा कालू माज़र अल पोइ चयाऊं मतिलबु जेके चङा माण्हू हुआ हुनमें जा मूंसा बि आहिनि त भई इहो आहे अलाह ताल जी उज़र जेको आहे मतिलबु पूरी एक्सक्यूज़ न हुजे हुननि खे को अलाह तालफ़ांज़ुर मतिलबु थियो आहे त हुनखे असां ॾियूं था पोइ नथा मञनि त न मञनि ऐं पंहिंजो उज़ूर थियो माज़ूर अतन मज़न अलाह ताला वटां आयाबुम यकून इन करे तकवा अख़्तियार करे हुनजे लाइ चङाई आहे पोइ जेको न करे न करे भले फल मां नसू मां ज़ुख़ी बि अंजय न लज़ीन यू वाख़ज़ न अल लज़ीन ज़ुलमू बि अज़ाबिन बईसिन सिन बीमा कानू यकून हाणे हिन तफ़ हिन आयत जे तफ़सीर मंझि लिखनि था उलमा त अलाह ताला जो ॼणो हुकुम आहे वाइज़ करणु नसीहत करणु इहो करणु ऐं जंहिं क़ौम में अमर बिल मारूफ़ न मुनकर न कयो वेंदो उन ते अलाह ताला अज़ाब मोकिलींदो ऐं इहो उन में आहे त फलम मां नसू मां ज़ुखियूं जॾहिं हुन खां जेको हुननि खे चयो वियो उहो हुननि विसारे छॾियो यानी जेको बि पाण वटि थो चए वेचारो हीअं करियो हीअं करियो वरी मुल्क खे गारियूं था ॾियनि चए मुलो थो वेठो हीअं करे वरी जेका बि चङाई जी ॻाल्हि करे मोरी त यार मुंहिंजो हिकिड़ो ॾिठो आहे पंहिंजो चईंदी मुलो हीअं छो कोन थो चए अरे चूं तूं भला वञी हीअं चओ मुले वीचारे खे जेको सम्झ में आयो हुन चयो हाणे तूं चईंदो जेको मुंहिंजे दिलि में आयो उहो हुन छो कोन चयो हाणे अहिड़ा माण्हू वरी आहिनि भई हू जेको ॻाल्हि करे छा तूं ॿुधी कोन थो हुनजी पर जेका तुंहिंजे दिलि में आहे हू वरी तोखे उहा ॿुधाए तूं वञी ॻोल्ह किताब पिया अथई क़ुर पियो अथई हदीसुनि जा किताब पिया अथई पहिरियों लिखियलु माण्हू आहियूं एम यू पी एच डियूं करे वेठो आहीं हाणे तूं पाण वञी ॻोल्ह हुन मुल विधार खे कई ख़बर तूं छा थो पुछणु चाहीं या त हुन खां वञी अलॻि पुछ जॾहिं को मस्तु निमाज़ पढ़ी ऐं पूरी करे वेझे पंहिंजी तरफ़ां पोइ हुन खां वञी पुछ त साईं माफ़ु कजो मूंखां हीउ सुवालु पुछिणो आहे तव्हांखे जवाबु ॾियो मूंखे हाणे तूं त वञी हुनजे करे <coughs> जुमे ते करे ईद ते उन वक़्तु हू जेका ॻाल्हि करे थो चवनि इहा छो थो करे हू जेका मुंहिंजी दिलि में आहे उहा छो नथो करे इलाह हौल वला कुवत इलाह विला हाणे अहिड़ा माण्हू मूं ॾिठा वल्ला अखियुनि सां पंहिंजे हू जेका बि ॻाल्हि करे पूरी दंग करे मुलो पोइ चए न हीअं छो कोन कई ॻाल्हि जेका मुंहिंजी दिलि में आहे लाह हौल वला तुंहिंजे दिलि में बिना हुनखे को आहे छा जो तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे कहिड़ी ख़बर आहे हाणे अहिड़ो माण्हू मूं हथु कयो आहे हिकिड़ो उहो ॾिठो अथमि हर वक़्तु चवां तूं का चई ॿी ॻाल्हि पर आख़िर में वरी ईअं चवंदो चवंदो हू फलाणी ॻाल्हि जेका छा त हुन मुल्ड कई कोन को भई अलाह ताला फरमायो त फलमा नसू जेका विसारियऊं जॾहिं विसारियऊं मां ज़ुखिरू जेको हुननि खे नसीहत कई वई हुई जेको ज़िक्र कयो वियो हो हुननि खे ॾाढो बि अंजय न लज़ी न यन हओ न अञसू पोइ असां निजात ॾिनी उन्हनि खे जिन बुछराईअ खां पाणी पाण खे बचायो वा हसनी न ज़ुल्म बि अज़ाबिन جن ظلم पर जन ज़ुल्म कयो हुननि खे पकड़ि कईसीं तव्हां सख़्तु क़िस्म जी बईस ख़ौफ़नाक क़िस्म जी पकड़ि कईसि जेको ज़ुल्म ज़ुल्म कयो बीमा क़ानू यशून इन करे जो हुननि फ़ासको आहे नाफ़रमानी कयूं हाणे अॻिते आहे फलमा अथाओ पोइ जॾहिं वधी विया उन ॻाल्हि में अमा नुहू जंहिं ॻाल्हि खां हुननि खे मना कई वई हुन में वधी आहे हीअं न करियो हीअं करियो न चयोसीं कंदासीं ईअं जीअं तूं चवीं थो त न कर तीअं कंदासीं बसि हाणे पोइ उन ते जॾहिं वधी विया हुन में ॻाल्हि मंझि फल अम्मा अताओ अमा नुहू अनु कुलना लहम कूनू किरदतन ख़ासि पोइ असीं चयोसीं उन्हनि खे त हाणे भले थी वञो हलिया पंहिंजो भोलड़ा थी वञो हलिया बुछड़ा ख़्वार हाणे हीउ हिकिड़ो वॾो वाकियो आहे जेको यूदी हिन करे बोरल जो लफ़्ज़ त जेतिरो राति में आहे ई कोन को कॾहिं खेॾियऊं सॼो <clears throat> जहिड़ो जणो लफ़्ज़ सुञाणनि ई कोन्ह था पर किथे का ॻाल्हि हूंदी योधियुनि खां पुछिबो भला हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे किरद ख़ासि सही ॻाल्हि तव्हांखे अलाह ताला ई चयो आहे छा मतिलबु आहे बसि इहा ॻाल्हि ॻाल्हि कोन्हे का ॻाल्हि कीअं कोन्हे मदद या त उहे जेके माण्हू हुआ उन वक़्तु उन्हनि जी शकिलियूं अहिड़ी थी वियूं या उन्हनि जा अख़लाक अहिड़ा थी विया या अलाह ताला चयो त हाणे भोरड़ा थियो भले पोइ मतिलबु टिप ॾियो न चओ कुॾो तव्हांजो अख़लाक बोरनि जहिड़ो थी वियो हले बसि मतिलबु सभई माण्हू जेका बि पोइ अलाह ताला खे ख़बर आहे वधीक हाणे हुते पोइ हुननि त कॾहिं जे तौर में लफ़्ज़ ई भोरड़ो जो जेको आहे मांकी तव्हां ॾिसंदो लभंदो कोन सॼे किताब में पर हुनखे ख़बर हुई मतिलबु इहो की इहो हाल को थियो कंहिं क़ौम सां पोइ हाणे छा थियो वधीक ख़ुदा खे ख़बर आहे हुननि जूं उन वक़्तु शकिलियूं बदिलजी वियूं या पंहिंजो हुनजो अख़लाक न थी वियो आहे जेको मतिलबु चयो की आहे धूड़ पायो पाण पर धूड़ पायो मतिलबु इहो कोन्हे न हाणे मां मुंहं में धूड़ वेही वञी हणनि पोइ ज़रूरी मतिलबु त इहे अहिड़ो मतिलबु मेटोफॉरिकल एक्सप्रेशन सां अलाह खे वधीक ख़बर आहे छा मान आहे हिनजी हाणे जेका आयत अचे थी उनजो मतिलबु आहे पंहिंजो कहिड़ी आयत आहे हिकु सौ सतानवे आयत हिकु सौ हिकु सौ सतहठि आयातुन तमामु डजारींदड़ आयत आहे या हिन ते मुसलत आहे थियल त अल کر ताला यादि कर जॾहिं अलाह ताला इतलाह ॾिनो ان ॿुधायो इनखे तुंहिंजे रब त तव्हां ते ऐं क़यामत ॾींहं ताईं अहिड़ा माण्हू आणींदुसि उथारींदो रहंदुसि हर वक़्तु जेके तव्हांजा ॿूथ बुछड़ा कंदा यसूम यसूम हुम सूअल अज़ाब तव्हांखे तमामु सख़्तु अज़ाब ॾींदा क़यामत ॾींहं ताईं हिननि ते अलाह ताला मुक़ररु करे छॾियो आहे हिन सां अहिड़ियूं जिठियूं थींदियूं रहंदियूं जहिड़ो हिन वर्ल्ड वार फस्ट ऐं सेकंड जे विच में जेको थियो हिननि सां या इन खां अॻु में जेके जॾहिं बि को थियो छो जो हिननि जा लक्षण ख़राबु आहिनि हीअ जेके हिन जा किताब हज़रत मूसा अल हज़रत हज़रत दाऊद अलाम मुसलमा आले सां मरी वञण खां गुज़ारे वञण खां पोइ जेके ॿई आया इन ते केतिरा नबी इसा आहे इआराम आई आहे पंहिंजो हेज़ खील फलाणा फलाणा हिननि खे चवनि भई हीअ न कयो हीअं न कयो हीअं न कयो तव्हां ते अज़ाब ईंदो तव्हांजो टैम्पल बर्बादु थी वेंदो बर डिस्ट्रक थी वेंदो हीअ थी वेंदो हूंदो हीअ मञणु कोन था मतिलबु त जिते किथे वेंदा उते वेंदा फितना कंदा जंहिं क़ौम में वञी रहंदा उन ते अज़ाब आणाईंदा पंहिंजो अहिड़े नमूने सां खे कुरेश कबीर जेको आहे वीचारे पनाह ॾिनी त वरी कुरेश कबीर जी बादशाह ख़तमु कराए छॾियऊं सां पोइ वरी सिकंदर खणी वियो हलियो सिकंदर जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾियऊं पोइ रोमन्स हुन ते अची विया हुआ वरी हेॾा जिते बि विया त उते बि हुनजी ॿेड़ी ॿोड़े हुनजी बर्बादु करे हुननि मुल्क खे हाणे ॾींदा हाणे त अलाह ताला हिन आयत आई सत हिकु सौ सतहठि आयत आहे सूरत अल अराफ़ जी हिन जो मतिलबु आहे त क़यामत ताईं हिननि खे जेको अज़ाबु इहो ईंदो रहंदो ऐं इहो मतिलबु त हीअ आख़िरी कोन्हे इन खां अॻु में बि जेके बि जॾहिं बि हिनखे को हुकूमत हथु आई आहे सुलमा इस्लाम जे ज़माने खां पोइ जेके मारे माण्हुनि जा पोठा कढी सभु जेके ॿियूं क़ौमूं हुयूं पंहिंजी क़ौम हिक ॿिए खे मारे हिक ॿिए खे धाणा कढी हिक ॿिए जा पंहिंजो अहिड़े नमूने सां करे छॾियऊं जो बसि ॻाल्हि ख़तमु हू हुन सां विड़ो पियो हू हुन सां विड़ो पियो हुन सां विड़ियो अख़लाक सां वेही वियो पंहिंजो कोन जॾहिं बि त ताक़त कुवत अचे थी हिन करे हा इहा ॻाल्हि हिन हालत में आहे जंहिंमें जो मतिलबु आहे हिन करे पोइ फरमाईं थी बेशक अलाह ताला जेको आहे सो बदलो वठण वारो आहे गफ़ूरम ॿिए पासे अलाह ताला बख़्शण वारो बि आहे रहम करण वारो बि आहे पर जेको बख़्श ईंदो तंहिंखे अलाह ताला बख़्शींदो जेको रहम छांदो घुरंदो ॿिए ते रहम कंदो त उन ते रहम कयो वेंदो जेको अल्ला ताला फ़रमायो त रसूल पाक सलाह फरमायो त जेको रहम न कंदो यर हम लायर जे जेको जेको रहम नथो करे ॿिए ते हुन ते रहम न कयो वेंदो हाणे हीउ को रहम कंदा कंहिं इंसानु ज़ात ते कंहिं माण्हूअ ते हीउ माण्हू आहिनि मखियूं आहिनि त हिननि ते रहम कोन्ह कयो वेंदो अलाह ताला छो हिन ते रहम कंदो छो जो हिनजो लक्षण अहिड़ा आहिनि पोइ वरी अलाह ताला वरी पोइ रम कोन हिन गफ़ूर रही बेशक अल्ला ताला रहम करण वारो कताइन आहे ओम अमा पोइ धरती ते पकिड़े छॾियो यानी जेको सॼी दुनिया में हिननि खे लोधे को किथे आ को किथे आ को किथे आ को किथे आड़े जी धरती ते बर्बादु ईअं जिते किथे थिया पिया आहिनि हाणे गॾु थींदा हिते इहो बि ॼण हिकिड़ो अलाह ताला जो आहे प्रोग्राम बाए फिल अर्द उम मां टुकड़ा टुकड़ा करे उम उम करे उमत उमद करे हिनखे अलॻि अलॻि करे मिनमिस सहू न कनि के आहिनि अलहमदिला अॻमे अला चयो के सालियान के चङा आहिनि ॾिसो न उनमां के सालिया आहिनि के उनखां अलावा ॿियो आहिनि यानी साल न आहिनि यानी गैर सालिया आहिनि पुछड़ा आहिनि ख़राबु आहिनि तमामु वाहियात क़िस्म जा माण्हू आहिनि भलो बिल हसनात व सयात असां हुनजो इम्तिहान वरितो आहे चङाई मंझि हसनात में ऐं सख़्तियुनि में आज़ार में जंगियुनि मंझि मतिलबु मंझि जेको हुन सां वरी थी आहे झुठियूं जेके कयूं अथनि ॿियनि क़ौमनि सां उन मंझि असां हिन जो इम्तिहान वरिता आहिनि अल अलजउन इन करे त जीअं मोटनि अलाह ताला ॾे अलाह ताला जो दीन अख़्तियार कनि पर इहे सभिनी खां वधीक जेके सेक्युलर आहिनि जेके एथिस्टिक आहिनि जेके बि बुछड़ायुनि जा हाणे ताईं पढ़ी ॾिसी ॾिसो त जेके बुछड़ायुनि जूं फिल्मूं जेके ठाहियाऊं उहे ॻारियूं फिल्मूं ठाहियाऊं हीअ कयूं हू कयूं इहे सभु ई इहूदी आहिनि सभु फाहश ई पखिड़णु चाहींदा धरती ते त मुंहिंजो <coughs> त इहो अहिड़ो नमूने त के चङा माण्हू बि आहिनि हुन के बुछड़ा जेके आहिनि बुछड़ा हद खां वधीक बुछड़ा आहिनि <coughs> न हुम बिल हसनात असां हुनजो इम्तिहान वरितो भलो न बिल बिलहसनात वसियात لعلهم يرجعون تجي موتن मोटनि فخلف من بعدهم خلف ورث ورثوا الكتاب يأخذون أرد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرد مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا الله إلا الحق ودرسوا ما فيه वदारत ख़ैरुज़ीन अफ़लात जो उन्हनि चङनि माण्हुनि खां पोइ जेके साल हुआ हुन खां पोइ ॿिया जेके आया ख़लफ उन खां पोयां जेके आया ख़लीफ़ा जेके थिया मुमादां पोइ ख़लफ़ुनि जा पोयां जेके आया वरिसल किताब उहे वरिस थी विया किताब जा पर मतिलबु किताब ते हलिया कोन किताब जी नाफ़रमानी कयूं वरसु किताब या ख़ुज़ून अर हाज़िलुनिज़िला हिन हिन धरती जी दुनिया जी ॻाल्हि खे पको पक पुख़्तो करे झलियऊं पर चवंदे हा बसि असांखे वणे थी ॻाल्हि या आहे जेका आहे सही आहे आख़िरत आहे ई का कनि न <clears throat> स सो फर स फर लना त असांखे अलाह ताला बख़्शे छॾींदो <clears throat> असीं बसि हुनजा पुठियल आहियूं असीं हुनजा वेझा आहियूं असीं हुनजा मुक़रब आहियूं हाणे इहा ॻाल्हि असां ते बि ठहे थी जेके चवंदा असां रसूल पाक सलाज़म जे औलाद मा आहियूं या फलाणा आहियूं या हीअं आहियूं ख़ुरेश आहियूं की सैद आहियूं की हीअं आहियूं बसि असांखे अलाह ताला बख़्शन भई राज़ूल पाक सलाज़म पंहिंजी नियाणी खे चयो तूं मुंहिंजी नियाणी आहीं पर पंहिंजो तोखे पंहिंजो हिसाब किताबु ॾियणो आहे सभु कंहिंजो पंहिंजो हिसाबु किताबु आहे रसूल पाक सलाज़म शफ़ात कंदो या ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते <clears throat> पर को माण्हू इन मस्ती में हुजे त छो जो आऊं फलाणे जो पुटु आहियां फलाणे बादशाह पेदराम सुल्तान बूज पोइ खाऊं आज़ादु आहियां मूंखे क़यामत में कुझु कोन्ह थींदो मूंखे हीअं कोन्ह थींदो त हिननि ते बि इहो ई मसइलो आहे हीअ चवंदा हुआसीं छो जो अलाह ताला जे वेझनि क़रीबनि जा पुटियल आहियूं हीअं आहियूं हूअं आहियूं त पोइ हाणे असां जेका आज़ादु आहियूं असां जेकी कंदासीं हुनजो असां ते हिसाबु किताबु कोन्हे असां ठीकु ठाकु लॻा पिया <clears throat> हाणे फरमाय वरसु वरिसुल किताबु सोफ़ुलना पोइ असांखे बख़्शो वेंदो वई या त हिम अर मिसल हुआ ख़ुज़ू अलम यो دنیا अल अल अल अलम मीसा कुल किताबु त माना दुनिया जी जेका ॻाल्हि का उन खे मिलंदी हुई त पोइ चवंदो उहा त पकिड़े ज़ोर सां हीअ ठीकु आहे असांखे खपे थी आहे खपे ई खपे खपे ई खपे खपे ई खपे वई या या हुनखे पकड़ंदा वठंदा अलम छा न वरितो वियो उन्हनि खां वाइदो किताब जो उनखां अॻु में वाइदो वरितो हुयो त हलंदो सुठा करे अलाह यकूलू अलाह हक़ त हक़ अलाह ते हक़ खां सवाइ ॿी ॻाल्हि न चओ इहो खां वाइदो वरितो वियो इहो उन्हनि पूरो कोन कयो वधसू माफ़ीअ ऐं पढ़ियाई जेकी हुन में हो वदारु आख़िरत ख़ैरु वधारतीन यत ऐं आख़िर जी ॻाल्हि जेका आहे आख़िरत जो घरु जेको आहे सो सुठो आहे उन्हनि जे लाइ जेके पंहिंजो लज़ीन यतकून जेके अलाह जी तकवा कनि था परहेज़गारी कनि था अलाह खां ॾिजनि था अफ़ला अफ़लातू तव्हांखे अकुलु आहे या कोन आहे हाणे हिते असीं था वक़फ़ो करियूं कयूं छा लज़ीन यू मसून बिल किताब सलात सलाद किताब खे क़ाबू करे झलनि था ऐं सलाद निमाज़ पढ़नि था इना ला नदी अजर मुस्लिन त असीं ज़ाया न कंदासीं हुननि जो अजर सुलह करण वारनि जो या सुठाई करण वारो चङाई करण वारनि जो अजर असीं ज़ाया न कंदासीं हाणे हिते असां करियूं था वक़फ़ो था करियूं इनशा वक़्तु अॻिते पढ़ंदासीं अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين